Lord, Jestem robotem, chodzę po przedszkolu, jestem robotem. są na skóry. Ale ja nie mogę, bo ja jestem robotem, chodzę do przedszkola i uczę dzieciaki. Ja jestem robotem, ja jestem robotem, ja jestem robotem, ja jestem robotem. Ya yetimine batım, yetimine batım. Ya yetimine batım, ya yetimine batım. Ya yetimine batım, ya yetimine batım. Ya yetimine batım, ya yetimine batım. Ya yetimine batım, ya yetimine batım. Ya yetimine batım, ya yetimine batım. Ya yetimine batım, ya yetimine batım. Ya yetimine batım, ya yetimine batım. Ya yetimine batım, ya yetimine batım. Ya yetimine batım, ya yetimine batım. Ja jestem robotem, ja jestem robokopem, ja jestem robotem, ja jestem robokopem, ja jestem robotem, ja jestem robokopem. Ja jestem robotem, ja jestem robokopem. śpiewała śpiewać te fizyki nie można. Co to śpiewać te piwnicy nie można? Co to śpiewać te piwnicy nie można? Co to śpiewać te piwnicy nie można? Co to śpiewać te piwnicy nie można? Co to śpiewać te piwnicy nie można? Nie można, nie można śpiewać.

Yeah.